preso de un amor tan enfermizo que se ha vuelto ya viral. He intentado todo para curarme, fracasando en todos mis intentos. No tengo el valor para salirme y hoy me quiero declarar Desde de este encierro sin final, sin final. Bohemio en cuarentena, esclavo de tu antojo. No sé si quiero irme o si me quiero quedar. aquí iyi akşamlar. Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19'un bütün dünyada eş zamanlı yayılan bir hastalık olmasıyla birlikte 11 Mart'ta pandemi ilan etmesinin ardından salgının hayatımız üzerine etkileriyle ilgili farklı ülkelerden pandemik şarkılarımız var bu akşam. Dominikli Pedro Miguel Morales, Jose Alberto El Canario, Io Sarante'den Bohemio on Carantena isimli oldukça neşeli tonda bir şarkıyla yaptık bu akşam açılışı. Aşk virütik bir hastalığa benzetiliyor şarkıda. Dışarıya çıkmaya cesaretim yok. Karantinaya alınmış bir kum saati gibiyim diyor şarkı. 6 Haziran'da çıkan bu kayıt ayrı ayrı uzaktan kaydedilmiş. Nashville, Tennessee'den Old Crow Medicine Show grubundan vokalist Ketch Sekor ve basçı Morgan Cehnik'in yazdığı ve maskeli, korunaklı giysileriyle kaydettikleri bir de klibi olan Quarantine isimli şarkıyla devam ediyoruz şimdi. Sevdiğine sarılmak için 14 gün karantinada beklemek zorunda kalan birinin şarkısını seslendiriyorlar. 15 Mayıs'ta çıkardılar bu kaydı. Ardından Olta Dayanışma'nın 14 Ağustos'ta çıkan ilk albümünden Eren Okur'dan Karantinada Rampada'yı dinleyeceğiz. I like to kiss you but I'm quarantined. I got to keep my lips off the scene. Cause there ain't no cure for me. I probably ought to lay down and die. I long to hug you and to hold you tight. But I gotta wait 14 nights. Influenza's got a hold of me. I'd like to kiss you, but I'm quarantined. The doctor told me this morning go on and seal yourself away. The little gal you've been loving, that's the orders of the day. I'd like to kiss you, but I'm quarantined. I got to keep my lips off the scene. Cause there ain't no cure for me. I probably ought to lay down and die. I long to hug you and to hold you tight. But I gotta wait 14 nights. Influenza's got a hold of me. I like to kiss you, but I'm quarantined. I'd love to take you out dancing where all the rowdy people go can't take my chances. One little cough could kill us all. I'd like to hug you, I'd like to kiss you, but I'm quarantined. I got to keep my lips off the scene. There ain't no cure for me. I probably ought to lay down and die. I long to hug you and to hold you tight. But I gotta wait 14 nights. Influenza got a hold of me. I love to kiss you, but I'm quarantined. Shaman ever don't make me no different. What's the disease? Cause if I can't find me no loving, let me fall on my knees and forego all decrees from the CDC. <coughs> I like to kiss you, but I'm quarantined. I got to keep these lips off the scene. Cause there ain't no cure for me. I probably ought to lay down and die. I long to hug you and to hold you tight. But I gotta wait 14 nights. Influenza's got a hold of me. I like to kiss you, but I'm quarantined. I'd like to love you, but I'm quarantined. I'd like to hug you, but I'm quarantined. I'd like to friend you, but I'm quarantined. açılsın Komşu kızı nasılsın Penceremden içeri Usulca nasıl sızdın Bir göründün kayboldun Kedi şimdi ne yesin Günde bir milyon kere Gözüme görünesin Görüresin komşu kızı Beş parmağın beş renkti Sanki bir uğur böceği gerdanı da benekli Tamam eski arkadaşım çok havalı bir tipti Ama ben çok mezun oldum onlarda yetenekli Rampada rampada rampada rampada evlerimiz vardı Rampada rampada rampada pencerelerimiz vardı Rampada rampada rampada rampada evlerimiz vardı Karantinada rampada rampada pencerelerimiz vardı Tam uyumuş uyuşmuştum Youtube'u unutmuştum açık Belirdim penceremde Biraz sarhoş biraz kaçık Rampada rampada rampada rampada evlerimiz vardı Rampada rampada rampada pencerelerimiz vardı Rampada rampada rampada rampada evlerimiz vardı Karantinada rampada rampada pencerelerimiz vardı Karantinada rampada rampada rampada evlerimiz vardı Karantinada rampada rampada pencerelerimiz vardı Tam uyumuş uyuşmuştum Youtube'u unutmuştum açık Tam uyumuş uyuşmuştum Youtube'u unutmuştum açık pencerende Biraz sarhoş biraz kaçık Eren Okur ve Karantina'da Rampa'da son iki haftadır birer şarkı daha dinlemiştik Olta Dayanışma albümünden. 14 Ağustos'ta dijital mecralarda yayınlanan Olta albümü dinlendikçe elde edilen gelir salgın nedeniyle işleri kesintiye uğramış zor durumda olan bağımsız müzisyen ve sahne emekçilerine aktarılacak. Dünya Sağlık Örgütü 11 Mart'ta pandemi ilan etmişti. Türkiye'de ise ilk vaka 10 Mart'ta ve ilk kayıp 15 Mart'ta görülmüştü. Radyomuzda o zamandan beri uzaktan devam ediyor yayınlarına. Birçok ülkede pek çok şarkı yazıldı salgının hayatlarımıza etkisiyle ilgili. Bu akşam Koyu Mavi'de bu şarkılardan kulağımıza çalınanlara yer veriyoruz. Amerikalı şarkı yazarı, şarkıcı Ben Gibbard'ın 26 Mart'ta çıkan Life in Quarantine teklisiyle devam ediyoruz. Bu şarkıda geçici olarak evsiz kalanlar yararına Seattle bazlı bir yardımlaşma projesi kapsamında çıkarılmış. Pandemi ilanından sonra eve kapanmayla ıssızlaşan sokakların sessizliğinden ve aynı zamanda tren istasyonlarında, havalimanlarında evlerine ulaşmaya çabalayan çaresiz insanların telaşından söz ediyor şarkı. Ardından İspanyol Sofia Elar ve Alvaro Soler ise Barer Akaza'yı seslendirecekler. Teraslardan, balkonlardan akşam 8'de şarkıların yankılandığı günlerden söz ediyor şarkı. Hemen ardından Banu belli, hayat eve sığar mı diye soruyor uyarı cümlesine nazire olarak. Müzik The sidewalks are empty, the bars and cafes too. The streetlights only changing, cause they ain't got nothing better to do. You say it's like Christmas when nobody's around when our city was still a secret. Before those carpetbaggers came to town, and the airports and train stations were full of desperate people trying to convince the gate agents that not all emergencies are equal. But no one is going anywhere soon. And inside the Safeway, it's like the Eastern Bloc. People have a way of getting crazy when they think they'll be dead in a month. But you like the silence of the wind through the trees. And I like walking beside you through these days of no guarantees. And National Guard is on their way protect us from our neighbors. And everyone who's tried to swim for it is drowned out past the breakers. The airports and train stations are full of desperate people. No one is going anywhere soon. going anywhere soon. mirarte a través de ese cristal, saludarnos de otra forma, sin miedo a respirar. Podré abrazarte con las ganas de olvidar que una puerta nos separa de las ganas de soñar. Despertar esta noche que real, que la magia de volar nos la ha quitado la libertad. Y pensar que este sueño no es real, que este sueño no es real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí, porque hay que barrer a casa. Porque la mejor canción no entiende de murallas, no entiende de murallas. podrás ah. Podré asomarme a la esquina de ese bar otra ronda los de siempre que no me dejan pagar. De caña en tapa, servilleta en otro a y que tiemble la corona viéndonos saborear. Despertar, que esa noche fue real, que las ganas de volar nos las quitó la libertad que ese sueño fue real, que ese sueño fue real. Y ahora Madrid se nos viste de fantasma. A las ocho caen las redes, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí, porque hay que barrer a casa porque la mejor canción no entiende de murallas. Y ahora Madrid se emociona en otra plaza. A las ocho sale el sol, se llenan las terrazas. Y ahora aprendí, porque hay que barrer a casa, porque la mejor canción. Odama sığan hayat manzarası Tek perde ne kedisiz Ne deftersiz ne de sardunyasız Olamazdım pencerem açıldı ilk Gençliğime göz kırpışlarım Dünyaya oyunlarım Hayat eve sığar mı? Eve Sığar mı? Banu Kanıbelli'nin Şarkılara Mektuplar projesinin ilk şarkısı olarak 21 Ağustos'ta yayımlandı. Bu akşam dünyanın dört bir yanından pandemi sürecinde yayımlanmış salgının hayatımıza etkileriyle ilgili şarkılar dinliyoruz Koyu Mavi'de. Yine pandemiyle hayatımıza giren Evde Kal, Hayat Eve Sığar gibi sözlerden sonra fiziksel mesafeyi koruma gereği de şarkılarda iz bırakmış. Arizonalı Alec Benjamin 9 Nisan'da çıkan şarkısında evde tek başına yalnızlık çektiğinden ve sevdiğinden 6 fit yaklaşık 2 metre uzakta durmanın kilometrelerce uzakta kalmak gibi geldiğinden yakınıyor. Amerikalı country müzisyeni Luke Combs'un Six Feet Apart isimli şarkısının kayıtları ise her müzisyen için ayrı ayrı yapılıp birleştirilmiş. Henüz hiçbir albümde yer almayan Six Feet Apart radyo için hazırlanmış bir kayıt ve 1 Mayıs'ta yayımlanmış ilk kez. Pandemi yüzünden baharın gelişini doğada karşılayamamaktan, sevdiklerinden uzakta evde yalnız kalmaktan ve eve kapanma günlerinin rutin faaliyetlerinden söz ediyor. They say distance is relative, and relative to relatives I have, I'd say I'm relatively close to breaking down. Because right now, I feel so alone. I've been missing the elements and wishing the elephant in the room would leave and kindly close the door. I can't ignore him like before, not anymore. Oh, I miss you most at six feet apart when you're right outside my window, but can't ride inside my car. And it hurts to know just how lovely you are and be too far away to hold, but close enough to break my heart. I miss your smile, feels like miles, six feet apart. So far, so far, but so close, like a star. God and the cosmos can't touch the beauty I see. That's how it feels at six feet. Space and time are interwoven. Well, at least that's what we're told. When I was young, I was suspicious, but it's true. Time sticks like glue. I feel so blue. Here, missing you. So I think I'll build a time machine and go back to a time when we didn't need to measure six feet on the ground. When I came around, that's not allowed. I can't go back now. So I miss you most that six feet apart when you're right outside my window, but can't ride inside my car. And it hurts to know just how lovely you are and be too far away to hold, but close enough to break my heart. I miss your smile, feels like miles, six feet apart. So far, so far, but so close, like a star. God and the cosmos can't touch the beauty I see. That's how it all feels to me so far, so far, but so close like a star. God and the cosmos can't touch the beauty I see. That's how it feels at six feet. start to bloom and the crickets hum their tune. That's usually about the time that I feel most alone. But the news has all been bad, and the whole world seems so sad. I ain't had much else going on, so I sat down and wrote this song. I miss my mom, I miss my dad, I miss the road, I miss my family. suppose kids who care. Watch a ball game from the stands. Probably overwash my hands. I miss my mom, I miss my dad. Benjamin ve Luke Combs'tan pandemiyle hayatımıza giren fiziksel mesafe zorunluluğundan yakınan iki şarkı dinledik. 94.9 Açık Radyo'da Koyu Mavi'de pandemik şarkılar dinliyoruz bu akşam. Fransız müzisyen, aktör Renaud virüsten muzdarip tüm arkadaşları ve sağlık çalışanları için söylüyor korona şarkısını. Oldukça kızgın bir şarkı. Çin'e, Amerika'ya, virüse, eve kapanmaya, yalnız kalmaya, her şeye çok kızgın. En azından azgın virüs masum çocuklara dokunmuyor diye teselli buluyor Reno. Bir başka kızgın şarkı da Etiyopya asıllı Alman komedyen, müzisyen Teddy Teklebran ve Antoine Börts'ten. Deutschland ich stabil. Almanya durağan. Salgın günlerinde herkesin parti yapma hevesinde olmasına sitem ediyor ve sevdiğiyle ıssız bir adaya gitme hayali kuruyor. Kanadalı rapçi ve bir zamanlar güreşçilik de yapmış olan Tom McDonald da salgınla baş edemeyen insanlardan, bütün dünyanın içe kapanmasından, yalnızlık ve yoksullukla mücadeleden, insanlığın yeryüzüne verdiği zararlardan, hayalet şehirlerde birlikte korkuyla ve bilinmezlikle savaşma gereğinden söz ediyor koronavirüste. Müzik virus. Connard de virus. Elle débarquait un jour de Chine. Retourne-y quand il confine. Dans ce pays où on bouffe du chien, des chauves-souris, du pangolin. Moi devant ma télé pourrie, entre BFM et LCI je me cogne sans cesse. Arlette Sabot ou la pauvre Roselyne Maslow J'en peux plus être planté chez moi. Je veux voir le monde, comment il va. Je veux respirer de l'air bien pur. Je veux retrouver la nature. Coronavirus, connard de virus. Coronavirus, connard de virus. Mais le pire, ces salauds Ils vont fermer tous mes bistrots. Je peux plus boire ma flotte peinard avec mes potes le désespoir. Même pas un petit restaurant fermé pour cause de confinement. Faire la queue avec ses blaireaux pour un pauvre menu McDo. Les caissières de l'intermarché en ont ras-le-bol je les comprends. Elles sont masquées toute la journée. Quant à leur salaire, parlons-en. <laughs> Corona-virus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus. En je pense au brave docteur Raoult, chier par des confrères jaloux, par des pontes, des sommités, les moules de perdre du blé. Je me dis que monsieur de n'y dit pas toujours que des conneries. Mais ce monde est plein de voyous qui voient le mal un peu partout. Moi je m'en fous, je suis immunisé, j'ai des anticorps par milliers. J'ai aussi des anticons, faut dire qu'en France, ils sont légion. virus connard de virus de virus, coronavirus. Heureusement, en ces temps malsains, tu as épargné les gamins. Tu n'as pas touché aux enfants, ces petits êtres innocents. Sont plus sécher l'école un peu et vivre des moments joyeux. Sans les copains, sans les poteaux, avec leur console Nintendo. Pas ah donc salaud, virus enfin, chez nos amis américain. Raison de notre maladie, c'est Donald Trump et sa connerie. Coronavirus, connard de virus, connard de virus, coronavirus, coronavirus, connard de virus, crevard de virus, coronavirus. down, down, down, down, down, down, down. Uh, geile Musik. Very nice Piano Play. Geile. Aber sag mal so, sag mal ein bisschen um, ähm, Gospel in dein Herz reintun. Ah? Wuhu! Mach mal dein Herz auf, Junge! Lass mal ein bisschen der Sonne rein in dein Herz! Oder nicht? Woo! Drop the Beat, Junge! Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Wir machen Party bis morgen früh, Junge. Morgen früh, Junge. Pandemie hin, Pandemie her. Leben bisschen leicht, yep. Leben bisschen schwer. Ich hab bisschen Schiss, keine Frage. Aber eine Sache kann ich dir hm? sagen. Sag. Aus dem Pandemie mach ich ein Panini. Bissle Zucchini und ein Aubergini. Dann esse ich das auf wie ein Leopard. Dann zelebrieren wir alle auf einen anderen Art. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Ey! Deutschland ist stabil, Junge. Ey, ich hab die Taschen voll mit Grünzeug, auch Halloumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Und eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, bald auf den Inseln, du kleinen Bitch. Natürlich hab ich Schiss manchmal. Hm. Alle anderen auch. Natürlich. Ey, natürlich denke ich nach manchmal, aber dann mache ich einfach mein <laughs> Fernseher aus. Leben nimm mich auf deinen Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß, aber manchmal möchte ich mich einfach fallen lassen. Ey. Leben, nimm mich auf deinen Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß, aber manchmal ist mein Herz schwach und ich will mich einfach fallen lassen. Ich bin kein weiser Mann und auch kein Prophet, aber eins weiß ich genau, hier ist gar nicht zu spät. Wir gehen alle dadurch, wie früher Stuhlkreis, nicht nur die Gammler auch die mit Fleiß. Einer macht das, der andere das. Unter den Strich okay. mach mal halt das. Oh, guck mal, wir haben eine Einigkeit gefunden. Was heißt es jetzt? Yep. Celebration. Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, ich hab die Taschen voll mit Grillzeug, auch Halloumi für alle, für jeden Mann, Frau und der Rest der Menschenmenge. Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Und eins kann ich dir sagen, wir sind zusammen in dem Boot, in den Schiffen, bald auf ein Insel mit Aperol Spritz. Leben nimm mich auf deinen Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß, aber manchmal möchte ich mich einfach fallen lassen. Ey, Leben nimm mich auf deinen Schoß. Ich weiß, ich bin schon groß. Aber manchmal ist mein Herz schwach, ich möchte mich einfach fallen lassen. Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Deutschland ist stabil, Junge. Ey, Kassel ist stabil, Junge. Wir machen Party bis morgen früh, Junge. Morgen früh, Junge. Stuttgart ist stabil, Junge. Ey, Felsen ist stabil, Junge. Ey, Messingen stabil, Junge. Ey, Berlin stabil, Junge. Ey, Köln ist stabil, Junge. Was? München ist stabil, Junge. Was? Alles ist stabil, Junge. Was ist hier los, ey? Was ist hier los, ey? Was? Rostock ist stabil. Dresden, Leipzig, stabil. Alle Fragen, Frankfurt, stabil, ja. Yep. Alle sind dabei, ja, yep. stabil. Let's go! Don't know what to think about this virus. Started in China, now everybody in America's hiding. There's no groceries, cause people start to panic and buy it. The shelves are empty, the ones with plenty already stockpiling. Y'all making memes, think it's funny? Wait a week till the riots. Wait a month till the only way to eat is be violent. It's not the sickness that's scary, it's all the people who whiling. The government lying, they trying to keep us calm through the sirens. You know it's for real. And all the pharmaceutical giants don't have a cure that they can sell you, so now everyone's dying. There's no vaccines or medication made that can fight it. I guess it's time to pray to God we can't rely on the science. And every Everyone around me in a mask and some gloves. The stock market crashed and the bank's about to bust. Tell us sanitize our hands, this will pass. It's a bug, stay inside, you'll be fine till we're trapped there for months. It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down, we're This a pandemic. But we don't listen to the news because they lied to us for years, so how we know that this the truth? And most of us are young enough to think that we're immune, so we just pass it on to people who won't survive it like you. It's either worse than they're telling us or it's nothing at all. But the school shut down, a ghost town in the mall. They gon' quarantine the city, block the road out of Dodge, then tell us leaving our homes is actually breaking the law. This is just the beginning, you know it's gotta get worse. If the doctors get sick, the hospitals won't work. The conspiracy theories all sound like facts, that's for sure. But the fact is, we're trapped on this planet called Earth, and the bleach gone, the bread gone gone, the water sold out, the meat gone, the milk gone, the pasta sold out. Don't leave anything for anyone, you hoard it for yourself. You'd rather tell them go to hell than be a man and go and help. It's a ghost town, we're in this together. They're closing all the stores down, we're heading for shelter. It's all worn for the best, but we're preparing for the worst. There's one thing we're not scared of, it's hard work. We're up against an enemy that doesn't have a face. There's no bombs we can drop, there's nowhere we can aim. There's no soldiers to stop with a tank at the gates. There's no cure that we've got or a pill we can take. There's no food, it's been bought. The truth is, we're afraid. We sit inside our rooms and we pray. It's a ghost town, we're in this together. Fransız, Alman, Kanadalı müzisyenlerden 3 kızgın koronavirüs şarkısı dinledik. St. Louis, Missouri'li Mike Zito bütün turneleri iptal edildiğinde Avrupa'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne döndüğünde 14 gün karantinada kalması gerekiyor ve bu süre zarfında bir albüm tamamlamaya karar veriyor. Karantina sürecinde korku, umut, sevgi, isyan duygularıyla yazılan şarkılarla Quarantine Blues albümü ortaya çıkıyor. Mike Zito'dan albümle aynı isimdeki şarkısını dinleyelim şimdi. Ardından bambaşka tonda kısacık bir şarkı var. Salgının ilk çıktığı yer olarak kabul edilen Çin, devlet desteğiyle insanlara umut vermek için bir şarkı hazırlamış. Ünlü isimlerin de katkısıyla karanlık gecelerde sakin kal, hayatın durmasına izin verme, inanıyoruz ki sevgi kazanacak diyen bir şarkı bu. Ve hemen ardından Barcelona'dan bir şarkımız var. Daha önce başka hiçbir kayıtları olmayan Barcelonalı arkadaşlar eve kapanma günlerinde konuyla alakalı şarkılar yazıp teraslarında kaydediyorlar ve yayınlıyorlar. Kendilerine evde kalmaktan ilhamla Stay Homas adını veriyorlar. 23 Mart'ta yayınladıkları Confination Song 6 diye sıraladıkları Gotta Be Patient'ın balkon kaydı çok seviliyor. Arkadaşlarımla buluşmak istiyorum. Yeniden sokaklarda yürümek istiyorum serbestçe. Ama sabırlı olmalıyız. Şimdi sevdiğimle baş başa evde kapanma günlerinde dans etmenin tadını çıkarmak da güzel diyorlar şarkılarında. Daha sonra tamamen pandemi temalı şarkılarını bir araya toplayıp 30 Haziran'da yayımlıyorlar. Bu stüdyo kaydından dinleyelim şimdi Gotta Be Patient'ı. stuck inside 生死的一道门，我保证不离不弃。最难舍是这份情，在你面前我要淡定。撑起多少个黑夜，绝不让生命交替。我们坚信，有爱就会。 有多同心，有难一起扛，共分难才更坚强，风雨中凝聚民族的力量。我们坚信，有爱就会赢，无法拥抱却离你最近。 真情守望，长江黄河水流长，我们凝聚起中华民族的力量。 not enough again, again. But I gotta be patient. Let's enjoy this confination. Sí, tens ganes de sortir. Ho sento, però no pots. I wanna see my friends. I wanna walk the streets again. But I gotta be patient. Let's enjoy this combination. Let's enjoy it. Let's I gotta be patient. Doris confination one last time. I gotta be patient. Let's enjoy this Evde kalmaktan ilhamla kendilerine Stay Homas adını veren Barcelonalı müzisyenlerden şarkıyı birlikte yazdıkları arkadaşları Judith Nederman'la birlikte Gotta Be Patient'ı dinledik. Bu akşam dünyanın farklı köşelerinden karantinada yazılmış pandemik şarkılarımız vardı Koyu Mavi'de. Program destekçilerimize ve teknik masadaki arkadaşlarımıza teşekkürlerimizle son şarkımıza geçelim. Dominik'ten Latin ezgileriyle açmıştık bu akşam Koyu Mavi. Panamalı Ruben Blades ve Kolombiyalı Carlos Vives'ten No Estas Solo Canción Para Los Enfermos'la veda ediyoruz. 2019 Eylül ayında kaydedilmiş olan bu şarkıyı 13 Nisan'da yayınladılar. Şarkı henüz salgın yokken Panama Dayanışma Projesi kapsamında yazılmıştı. Ancak sözleri tam da içinde yaşadığımız günlerdeki hissiyatla örtüşüyor. Hasta olanları cesaretlendirmeye geliyoruz. Yalnız değilsiniz. Sorunlar paylaşıldıkça azalır. Gece sonsuz gibi görünse de sonunda mutlaka gün ışığıyla aydınlanır diyor şarkı. Sağlıklı günlerde buluşmak umuduyla hepinize iyi akşamlar. Hay vainas que se aparecen cuando uno menos las piensa. Llegan y aunque no las quieran se quedan por unos días. Nos dice que estás enfermo y venimos para animarte. Un malestar no es eterno y menos si se comparte. Y aunque interminable parezca la noche, al final se irá con la luz del día. No pierdas la fe, siempre ten presente. No estás solo, esa vaina se quita y verás. No estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás sola, y aunque eso mortifica, y verás, no estás solo, y aunque eso mortifica, no estás solo, te vamos a cuidar, no estás solo, aquí están tus amigos, no estás sola, tu familia aquí está, no estás sola, y aunque eso mortifica, no estás solo a cuidar. Abuela, madre o soltera, hija o bebita. como no? Abuelo, padre soltero, hijo, nené. Así Amor es lo que este mundo de hoy necesita. Y en esta canción mi fuerza va para usted. No estás solo, aquí están tus amigos. No estás sola está contigo, no estás solo, no te abandonará. la bebé vives y la bebé Blades, la fe sobrevive. Y es que ellos lo saben, que llegar no es fácil. Si nos falta clave, la puerta no se abre, si no tiene llave. amigos. No estás sola, tu familia aquí está. No estás solo, nuestra fiesta contigo. No estás sola, no te abandono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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Gülay ve Selen Kipmen'e teşekkür ederiz.